anse en tois ansesin malista gnosta esti eros prosiontos to ion huakinsos narkisos eita taleuka kai xantha kai kuanea krina to rodon kai karu ofulon ektouton stefanoi kai stefano omata pleketai eti kai eos moi poai prostithentai hos amaracon amaranton adianton peganon origanon libanotis HUSOPOS, nardos ochinon sfakos heduosmos entois agriois anthesi malista gnosta estit splenion chamaidrus quanos chamaimelon εν ταῖς ποάης αγρίαῖς, ο κούτισος αψίνθιον, οξαλής, ακάλεεθε. Ε τουλίπε κόσμος εστί τόν ανθών, αλλά άνεου ως μες.